Okej, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Që të gjithë miq dashur, ju përshëndesim. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën, Lorin. Si çdo ditë tjetër edhe sot në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s për këtë program do zgjasë 3 orë. Ëm um, dhe do të hapi javën për shumë njerëz, kështu që bëhuni gati, duhet të uh, të vishin rrobat. E, por tash. Gjoni. E vërtetë, jo, e përveç asaj, po po them duhet duhet duhet që ta mbajmë uh, argëtimin në nivele kështu. Njerëzit kanë nevojë për energji në mëngjes. Mm. Keni vënë re juve, shumë njerëz zgjohen. Po jo, është është edhe me tipin e njeriut, po shumë njerëz zgjohen. Se mos për të hënë, e ke parasysh e ka nevojë për atë është dita më dembele e javës kështu që oh Dhe ta imagjinosh Altin si një, si një masazh radiofonik në shpatulla. E kuptoj për, për ata që janë duke dëgjuar Kanë, ka nevojë ata që Madje, po mendoj edhe këtë lëvizje të masazhit Domethënë që i fut duart si thua nga mbrapa kështu edhe e fërkon kurrizin e po e fërkon shpinën nga poshtë lart po këto kështu po Fundjavë e mbarë. Shumë mbarë. Shpresoj Jeri e spërkatur miq të dashur me pak ngjyrë, me pak diell, ë. Pak që do na tregojë Jeri pastaj nga e ka po, marrë ngjyrën, por tani për tani po e lëmë. Është shumë e vështirë për ta kuptuar. Tani për tani për tani miq të dashur mund ta gjejmë tek Facebooku i Jerit. Derisa të mendosh. Derisa të na e thotë vetë. Mirë, e nisim zyrtarisht? Ja nisim. Atëherë programi është i hapur, miq dashur me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin, jeni në klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104 dhe ekranin e Club TV-s. 7:02 minuta. Kënga e ditës. Are you the bird of heart? Are you the bird of heart that I've been looking for? Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës Uilliam Klejton shpiku rrugëmatësin që e quajti odometër. Në vitin 1949, Bashkimi Sovjetik njoftoi fundin e bllokadës së Berlinit. Në vitin 1965, Satisfaction nga grupi The Rolling Stones doli në treg. Në vitin 1967, qeveria britanike jep lejen për propozimet e bëra deri atëherë për të kthyer Stans në një aeroport ndërkombëtar. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë, Jimi Hendrix u arrestua për mbajtje të heroinës dhe hashashit kur ai kaloi kufirin kanadez për një koncert në Toronto. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një, këngëtari i Rolling Stones Mick Jagger martohet me Bianca Perez Morena de Macias. Në vitin 1972, The Rolling Stones nxorën në treg albumin me titull Exile on Main Street. Në vitin 1977, Hotel California nga The Eagles fitoi çmimin Rekordi i Artë. Në vitin 1987, lindi në Prishtinë këngëtarja Vesa Luma. Në vitin 2000, punëtorët e Fordit në fabrikën e Dagenhamit reagojnë me tronditje dhe zemërim në lajme pasi prodhimi i makinave do të transferoheshin për në Gjermani dhe në Spanjë, ku 3000 njerëz do të humbnin vendin e tyre të punës. Në vitin 2002, Jimmy Carter u bë i pari ish president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që vizitoi Kubën, që kur Fidel Castro mori pushtetin në vitin 1959. This is Club FM 100.4. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7, e, po shkon 7:10 minuta. Jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Oldën dhe Lorin këtu në Club FM 100.4. Sapo dëgjuat edhe kalendarin historik për datën 12 maj, miq të dashur tani është koha që Jeri të na tregojë se cili është frymëzimi për ditën e sotme Jeri. Dhe sot frymëzimi ka të bëjë me të gjithë ne, me shijet që ne kemi për çokollatën në këtë rast, wow. sepse sot është dita për të Çoko. shijuar një çokollatë të madhe për qejfin tuaj, por që mund të jetë me arra, me lajthi, varet kjo nga shija. A duhet të jetë patjetër me? A duhet të jetë patjetër me një frut të thatë? E kuptoj. Speci për shembull, ajo çokollatë me spec po, quhet speci kush? Speci djegës. Mua më pëlqen, po e zeza është. Edhe ato me zeza shumë. Edhe ato preferuar ai me kjo është. Ë, uh, kush kafeja? E dashura kafe. Këtu është. Ja ku është. Ku e ke? Atje. Çfarë bën? Ç'ka një një kafe që që që ftohet në heshtje atje. Një kafe braktisur. Një kafe braktisur. A mund të pret hidhet nga po, çasti në çast? Nuk kisha mundësi të ta sjell. Mund të shkosh ta marrësh. Tani ndihet më pak. Tani derisa Blendi faleminderit. Të marrë kafen, Jeri ti na fol ku nxive. Ku nxiva? Ja kështu nga dielli Altin. Ose kush të nxi? Po lëri ato ti ku ishe është ide. Ku ishe pra ku ishe? Tani ti di që diellin e di që të nxin Altini. Altini ka. Sa bukur flet lëri ato ti. Po hë t'ia nxjerrim të të keqen, ha. Ku isha unë? Në plazh. Se Altini nuk e dinte fare që Jeri do ishte në plazh. Ne zakonisht i ndajmë gjithë gjërat me njëri tjetrin këtu. Po pra. Dhe kur hyri Jeri e po, nxirë Altin. Po, pra. Altini siç ishte me këto. Po merrej me ato gjërat e veta kështu edhe ngriti kokën. Edhe po shikoj. Nuk jam nxirë aq shumë sa po. Po ose skuqur. Shumë si ka, ai e vuri re. Nënshkruan që është zhveshur në plazh Jeri. Po, kjo është po, shumë e rëndësishme. Dhe ti s'ma the. Kjo është Ti nuk ia the kolegut. Nuk e njofton. Vjen vjen të hënën në mëngjes. Shiko, e kishim lënë që këtë fundjavë mos i thonim asnjë gjë njëri tjetrit, gjithsecili do i mbante në sekret gjërat. Po ju të dy e kam. Po, ne të dy. Po, pra. se më çmendët. S'e dija unë isha dhe unë pjesë pjesë e kësaj. Nëse, po, okay. Keni ah. sekrete me njëri tjetrin as e di? Shikosh. Po, ja. Kush thonë? Ta të dy? Unë mendova që ishim një grup. Ne mendova që thuheshin. Sa grupi jemi ne Olta janë këta të dy dhe edhe ca shoqëruesa. Që i bie të jemi ne të dy. E ke parasysh. E ju shoqërusa? Po jo, edhe ju të dy ndani disa gjëra, pastaj ndajmë të gjithë së bashku. Po ndajmë, ne ndajmë faktin që jemi prindër. Po. po. Ose të mbaruar, siç ju ndryshë. Jemi akoma në praktikë, kështu që. Nëse ju jeni në praktikë, po. Mirë, Liar Liar, miq të dashur është titulli i kësaj kënge tani Chris Cab vjen ta këndojë. Jemi me klubin e mëngjesit, valët e Club FM në 104. Sot kemi program shumë të mirë, pas pak do të bëjmë një listë të gjatë me gjëra që do të flasim sot. Edhe një ministre e kabinetit qeveritar do të jetë uh, në studio. Uhu. She's burning. Never knew which way she was turning. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim ora tani 7:19 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me juve. E unë kam një listë të gjatë me lajme që do të diskutojmë për ditën e sotme. Ëm, ehm, um, kështu që Për shembull, nga Kina, që po bën qumështin e vet të gjirit. Wow. Qumësht gjiri kinez. Do thoni ju, kjo, kjo është bërë me kohë, me formulën, po, po ka zhvillime atje. Ë, uh, kemi pastaj uh, mamaja që ka lindur dy binjake. Mhm. Mm shumë të rralla. Shumë të rralla. Është një histori shumë e bukur kjo. Janë të rralla sepse quhen mono. Këto kur janë në të njëjtën placentë, kur janë po. kur janë oh. kur embrioni ndahet pak më vonë, e ke parasysh po. që janë super super kështu. Ë uh, kemi pastaj uh, një ngjarje të trishtë nga India, xhelozi e madhe atje. Po është njëra që Indi. Po në Indi. Mhm. Mm Gjatë një dasme ka oh. shpërthyer një xhelozi. Wow. Po themi vrastare, përgjakur dasma. Dashuri po. fshat. Po është vrarë nusja. Po, është fjala, po. Ë, kemi pastaj e mbani mend atë atë atë peshkaqenin e çuditshëm që pamë para dy ditësh që kishin nxjerrë. Ai i tmerrshmi. E ka ka dalë një gjë akoma më e tmerrshme se ajo, në të ah. njëjtin vend atje. Oh. Që i ka bërë shkencëtarët të dyshojnë që atje poshtë duhet të jetë një balenë e ngordhur, sepse këto lloj krijesash mblidhen rreth kërmave gjigante të të nëndetit dhe po prisni sa ta shikoni këtë, Diçka e tillë. Peshkatarin që do ta vrasë këtë ta quajmë Gjergj. Gjergj Elezi. Um, e meriton faktikisht. Po, të mbyllet po. cikli i historisë. Atëherë sot, sot në klubin e mëngjesit diçka shumë e veçantë. Muzikë e re. Muzikë e re nga. Kam një listë të tërë këtu. Duke filluar nga Shakira, Shakira, tek Lana Del Rey, tek Usher, që ka këngën Good Kisser, mm -hmm. tek mhm. Sam Smith që ka këngën Stay With Me, tek Sia, me chandelier etj etj etj. Kështu që kemi shumë po, edhe Lily Allen gjithashtu. Kështu që gjithë këto këngë do t'i luajmë për, për herë të parë, videot për herë të parë në klubin e mëngjesit gjithashtu sot. Sa sa numërova? 6 7? 6. 6. Po, janë këngë që dëgjojmë për herë të parë. Megjithatë, uh, do hyjmë pak tek tema, diskutimi i ditës së sotme. E tani je e lutur uh, për kontributin tënd, gjithashtu Altin Olta, edhe Lori madje. Pyetja është kjo, ë uh, cilat janë ato aspekte të jetës praktike? Mendoni ju ku ai dhe ajo nuk merren vesh kurrë? Tani kurrë. Që ku përplasen më shpesh? Ka disa aspekte, po flas për jetën praktike. Mm -hmm. Nuk po flas për dashurinë, se dashuria është e madhe, e pakufishme, ku di unë se çfarë. Por që jeta praktike në çift ka edhe përplasje mm -hmm. të herëpashershme. Mm -hmm. Ne jemi meshkuj, kemi nevoja mashkullore, kemi sjellje mashkullore, ndonjëherë vese, po them mashkullore. Keni një sjellje ndryshe nga po, një vajzë. Po, femra si normal. E, e kupton? Në ca gjëra për shembull, jo, jo, si e ke bërë banjën. Tani banjën s'e kam bërë banjën me ujë, e kupton? Mund një çik rrëmujë atje, po. Po që është një gjë që Një nga veset që keni ju është hedhja e rrobave gjithandej për shembull. Unë për vetë ieri jo i hedh po. në një vend të vetëm rrobat. Kam kam kam, kam gjetur kështu. kam gjetur karar me një kosh plastik, po gjithsesi. Që ndodhet në banjo, po. Kurse ato ato që lë unë nëpër karrige, ato nuk quhen të hedhura. Çfarë mm. mendoni se janë ato aspekte të jetës praktike miq të dashur ku ai dhe ajo përplasen shumë shpesh? Për shembull, um, një vështirësi për t'u kuptuar në familjen tonë është sepse unë dua ndonjëherë ndeshjet e Champions League-s i shikoj jashtë shtëpisë. Po. Kur ne mund t'i shikojmë edhe në shtëpi. E jep mm. Klani, thotë ajo. Kemi marrë SuperSport. Thotë ajo. Ja ku janë birrat e ftohta. Është televizor HD. Po më me ngjyra. Kemi edhe mund të rrish rehat në shtëpi. Urdhro? Patatina dhe birra ka edhe në shtëpi. Patatina ka, birra ka, po diçka tjetër. Do të bëj edhe një bërxollë vetëm të rrish. Mos e tepro. S'e ekzagjeroj tani, të të bëj një bërxollë. Pse? Kurse sa për gratë pastaj, gjëra që bëjnë gratë, kaq shumë sa janë të panumërueshme. Duke filluar që nga zhurma e tharëses së flokëve për shembull, që është një nga gjërat e bezdisshme. Edhe mundohet edhe të të krijojë edhe një bisedë midis kësaj. Ndërkohë që flet dhe ti nuk dëgjon asgjë. Mm. Kjo është Po janë ca gjëra që duhen bërë Blendi, kështu që nuk mund dalësh me flokët pa krehur, a? Jo, nuk mund dalësh me flokët pa krehur. Sikur un i kreh un. Un s'i kreh për vete, un vetëm i qeth. E po duhet t'i kishim uh, të gjithë flokët aq të shkurtra sa mos na duhej me i tharë. Ti Altin i kreh flokët në mëngjes? Po mundohem t'i krem. Mundosh, mirë. Pa tharse. Pa tharse. Okej, okay, um, ka një gjë tjetër që të vete në mend. Po, do kujtojmë gjatë rrugës. Ai di, ka shumë gjëra. Cilat janë ato gjëra më të dashura të marrëdhënies në çift ku meshkujt e femrat nuk merren vesh dhe aq shumë. Të mbajturit e televizorit në ndeshjen apo në një gjë tjetër, për shembull është një, edhe është një nga këto. Po, mbase edhe në momentin që je për gjumë, ëh, dhe nuk e mm. fik televizorin. Edhe kjo është një gjë që të bezdis. Po, unë e dua ndezur për shembull. Më ka kaluar tani. Po ka ka një fazë që Ma ka hequr gruaja. Se kam bërë. Sigurisht është një abazhur dhe duhet të jetë gjithmonë. Më vuri një embargo, më tha, "O televizor, televizor në dhomë s'ka." E. O s'ka. Edhe dhe u vendos domethënë që që të mos kishte televizor. Edhe në fund më mirë, në fakt, se po, po. televizori në dhomë gjumi nuk rekomandohet fare edhe nga studime të ndryshme, kështu. Se humbet jeta e intimitetit mm -hmm. në momentin që Fevziu futet mes jush. E po, dhe është pak e vështirë të bësh dashuri me Fevziun në dhomë. Po. Pa, domethënë, po, jo vetëm Fevziu, po aty është edhe një tufë e madhe pastaj që po, ka sherr e ka. Tamam, Fevziu është rreth e pret, në fakt. Inatin mund ta kesh me dikë tjetër, po. Gjithsesi, kështu që kështu që ne s'kemi. Por që është një gjë për shembull që pati një debat dhe unë mhm. tani që jam i reformuar them që më mirë, më mirë, më mirë. Më mirë. Ehm, um, atëre, miq të dashur, sot muzikë e re ju thamë nga disa njerëz këtu në klubin e mëngjesit. Unë po them ta fillojmë me Usher, ta fillojmë ta fillojmë butë dhe ta ngrejmë pak nga pak. Kështu. Kjo është Good Kisser Hello. Ora është 7:32 minuta, jeni me klubin e mëngjesit edhe këtë të hënë të datës 12 maj, ne ju mhm. urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur miq të dashur, ju përshëndesim fjalën e ka Jeri tani për njërën nga historitë e saj, mbas pak do të kemi edhe një anagram këtu në klubin e mëngjesit. Dhe gjatë kësaj fundjave Blendi ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme në Bali, në po. Indonezi, mm -hmm. sepse në plazhin Sanur aty kanë marrë pjesë shumë njerëz, uh, sepse ishte ideja për të thyer një rekord botëror. Dhe bëhet po. fjalë për rekordin botëror për masazhin më të mirë dhe që zgjat më shumë dhe që përfshin shumë uh, profesionistë të kësaj fushe. Po. Dikur uh, deri vitin e kaluar rekordi uh, ka përfshirë 641 masazhues dhe që i gjithë masazhi masiv ku u përfshinë mbi 1000 njerëz zgjati për 12 minuta, kurse Bali ka arritur ta thyejë këtë rekord sepse këtë herë ka mbledhur plot 1000 profesionistë të, të masazheve ku kanë marrë pjesë edhe shumë njerëz të tjerë që për 15 minuta kanë shijuar duart e tyre të mrekullueshme pranë plazhit. Masazhe. Kanë bërë masazhe për 15 minuta 1000 profesionistë të kësaj fushe. Bravo qoftë. Dhe janë regjistruar tashmë në librin e rekordeve Guinness. Domethënë, e ky ishte një kështu si tip Ku do të shkoj? Kjo është si buz detit në në rërën e ngrohtë. Lidhen gjithë njerëzit që kanë dëshirë të provojnë masazh dhe aty është masazh kështu kolektiv pra? Është masazh kolektiv, absolutisht. Ka shumë lezet. Mm. Po mirë, përdorin vaj plazhi apo përdorin vaj masazhi? Vaj masazhi kam përshtypjen. Edhe në plazh. Edhe në plazh. Okej. Okay. Atëherë kemi Eldi Merollin nga Radio Taxi Classic, miq të dashur i cili na informon mbi gjendjen në trafik çdo mëngjes tani është ora 7:34 minuta. You know that I'm a champion. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Si je, shok? Mirë, si jeni ju? Atëherë, ë ne jemi shkëlqyeshëm përpara se të vazhdojmë dua që të të bëj pjesë e lojës këtu. Shikoje pak gjënë që kemi këtu. Ë miq të dashur, ju që na dëgjoni edhe Eldi që është tani në linjë me mua, gjëja Është diçka që ne e vendosim në tavolinë, është diçka e vogël apo e madhe që ndodhet në një copë letër. Tani fizikisht ndodhet në një copë letër, e siç mund ta shihni uh, në ekran, copa e letrës ka bërë një gungë, po themi mm -hmm. që gjëja e ngre pak. Po një informacion për atë gjënë aty, Blendi. Informacion do të bësh pyetje, Ti dhe publiku mund të bëni pyetje në 069 20 70 222 dhe unë do përgjigjem saktësisht në mënyrë që gjëja të zbulohet. Tani ti mund të më bësh një pyetje mua meqë të kam një Vetëm një. Një pyetje është. Një pyetje, por mund të bësh edhe pyetje tjetër. Ndryshe e di tek pyetje. Hmm? Një send mësimor. A është kjo gjëja një send më simor? Eldi, kjo gjëja është një send mësimor. Paske qenë i poshtër Eldi. Çfarë është? Ti nuk duhet ta zbulosh. Nuk është uh, prefëse lapsi, më vjen keq. Okej, okay, ëm, um, kështu që është një send mësimor, ndodhet nën këtë copë. Ai të dobishëm pa marrë. U bëra shumë shumë pikërisht për kjo është loja, bravo. U bëre i dobishëm, Eldi, jo për ty. Se sepse ti ti e ngushtove ama Eldi, ti e ngushtove tani. Është një send mësimor miq të dashur. Kush e gjen ka përfituar një orë nga miqtë tanë tek primi Moçis, por çfarë është gjëja aty po poshtë? Po ta dija se ishte orë, unë mund ta thjelloja pak më shumë trurin tim. E, po tash, dëgjo, ti mund të bësh një pyetje tjetër me mesazh në 069 20 70 222. Patjetër me mesazh. Dhe dhe unë do të jap përgjigjen vetë asaj duke ngushtuar akoma më shumë se çfarë mund të jetë gjëja. Tani jepi me trafikun. Po Blend, në këtë lidhje të parë si fillim jave të gjitha pjesët duken të lirshme pa trafik, duke filluar nga traktet kryesore nuk kanë trafik drejt qendrës, Unaza sipër, Unaza poshtë nuk ka probleme. Ka zona të Tiranës me një fluks të lehtë në dy pjesë, Mund të jetë rruga Abdyl Frashëri, nga Libri Universitar me pak fluks drejt Çeçtuicën, dhe rruga Sami Frashëri afër urës Drejtorisë së Policisë, Sulejman Delvina e kalueshme, bulevardet nuk kanë trafik, Muhamet Gjollesha është e lirë, pjesa rrjedhëse midis urës pranë shkollës Vasil Shanto dhe deri tek rrethrrotullimi Zogu i Zi, të dy krahët janë të kalueshme dhe pa problem. Besoj në lidhjen e dytë do ketë akoma do kemi një informacion më të detajueshëm, por për momentin Blendi është Mm. Okej. Okay. Mund ta bëjmë, po, mund ta bëjmë. Dakor. Okej. Okay. Sa du apo sa tu Sa tu dishej Anagrama Në klubin e mëngjesit Shikoni se ç'do bëjmë. I pari që vjen me përgjigjen e saktë të anagramës së ditës së sotme do të shkojë tek Chakrayon. Oh, sa bukur. Kujdes. Chakrayon miq të dashur është Do të shijoni kuzhinën indiane dhe po. është fantastike. Ndodhet përballë Universitetit të New Yorkut në atë që quhet Lagja Komuna e Parisit. Është në katin e parë të një blloku apartamentesh, vend shumë i mirë, ka dhe parkim madje, ëm um, pastër, bukur, ë uh, shumë i shijshëm, duhet thënë kjo është për t'u theksuar sepse aroma dhe shijet e Indisë janë të panumërta, si gjuhët. Kështu që ai që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë të anagramës, duke rivendosur këto gërma, sa t'u dishej është anagrama S A Sa t'u dishej. Sa t'u dishej. Sa t'u dishej. S A T U D I S H E J. Kujdes. Sa t'u dishej. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çdo fitues Anagrama e ditës së sotme miq të dashur është sa t'u dishej dhe e kalon një herë me një picërrim sysh është në trajtë të shquar apo jo kjo fjallë Olta që përpiqet po po prap dështon kështu që sa t'u dishej Olta që do me ndru mua mbetin në sintaksë tani Kam Olta Më duket se e kam gjetur E ke gjetur më duket mm. Sa t'u dishej, më ishte, po ka të bëjë me njeriun. Hiç fare s'e ndihmon me këtë, gjithsesi. Më duket mua, ose ose ti ke gjetur një fjalë tjetër. Këtu në Shqipëri nuk përdoret. Këtu në Shqipëri nuk përdoret. Okej. Okay. Këto ishin këtu në Shqipëri nuk përdoret, janë pesë fjalë. Përdoret në një vend tjetër. Okej. Okay. Kaq. Sa tu dishej? Kaq. Guns N' Roses vin tani kjo është Sweet Child of Mine në klubin e mëngjesit miq të dashur ora 7.39 ju jeni me Club FM në 100.4 Ora është në 7:49 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e hënë data 12 maj, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Okej, okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim. Tani ora është 7:49, do të pyes pak Oltën nëse kemi një fitues në lidhje me gjën që kemi fshehur këtu në tavolinë miq dashur. Para se të, më fal Olta, dua të bëj vetëm parantezën e shkurtër. Gjëja është një send që ne kemi fshehur nën një copë letër fizikisht këtu në studio, siç mund të shihet në ekran. Copa e letrës qëndron pakëz e harkuar, do të thotë që sa, ndoshta 1 cm gjys 2, jo, 2 cm s'janë apo? Jo, është shumë 2 cm. Mbi një diçka midis 1 dhe 2 cm, ajo rri ngritur, atje sipër tek harku. Kështu që ajo ju ndihmon pak të kuptoni se çfarë është gjëja. Po edhe çfarë është gjëja? Pastaj Eldi pa dashje. Eldi bëri një pyetje, ju mund të bëni pyetje. Në 0692070222 Eldi bëri një pyetje tha, a është një send shkollor gjëja? Dhe i ra në kokë. Po. Dhe gjëja po, është një send shkollor. Dhe pastaj lumi i mesazheve ishte stilolaps. Stilolapsi është e pasaktë. Ja. Jo. Por ne themi jo. Kanë thënë hartë, Çfarë është gjëja miq dashur? Çfarë është gjëja? Kujdes. Ndodhet nën atë copë letër atje. Çfarë është gjëja sot? Kush e gjen ka një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches, por ju mund të bëni pyetje. Dhe ne duhet t'u përgjigjemi ndershmërisht. Pyetja që bëri Eldi është a është send shkollor, ne thamë po është. Edhe shiko sa ndihmoi. Okay. 069 20 70 222 mund të dërgoni me mesazh pyetjet që ju keni për gjën. Ndërkohë që anagrama e ditës së sotme miq dashur është Sa tu dishej. Dishej. Sa tu dishej është e vështirë, sa tu dishej. Nëse Olta do të thoshte vetëm një fjalë në lidhje me po, sa po. tu se Olta meqë ra fjala ka qenë ajo që e ka gjetur sot. E para. E para. Olta. Ta marrë. E pabesueshme, por e gjetur. E vërtetë, po. Au, do, do i kemi te Chakra Jone. Sa tu dishej për për një, atëherë do të fitoni një kupon. Nëse themi një ABBA, Themi shumë. Kemi thënë shumë. Oh. Nëse themi një ABBA, mm. kemi thënë shumë. ABBA si grupi. Po si grupi pra, ose si grupi. Ace of Base, okay. grupi tjetër. Okej. Pusha. Sa tu dishej? E paska gjetur vërtet kjo. 069 20 70 222. Kjo është për një drekë apo darkë tek uh, Chakra Jone, miq është 2500 lekë është kuponi që njëri prej jush do ta fitojë dhe pastaj një drekë apo darkë tek Chakra Jone restoranti indian në Tiranë. Është për kënaqësinë tuaj. Te Komuna e Parisit. Dhe Olta ti je dreqi vetë. Sa tu dishej? Deri Taltin. Okej. Okay. Olta dreqi vetë miq dashur në klubin e mëngjesit. Sapo e tha? Ndërkohë do të dëgjojmë një këngë tani nga Jamesi. Edhe do të mm. kthehemi edhe një herë tjetër në klubin e mëngjesit për tekstin e këngës në orën e parë. Jamesi Unë jam gati, miq të dashur, kjo është një këngë. Mhm. Mm një këngë shumë e mirë. Është e vjetër. E vjetër. Po them mirë, është e vjetër. Mhm. Mm mbi 20 vjet. Mbi 20 vjet. Mbi 20 vjet. Por po them, nëse do ta luanim këtë këngë sot, do të qëndronte kaq e re. Kaq e bukur. Do të pëlqehej akoma. Kaq e plotë, absolutisht. Ëh, uh, që është me më të mirat, me më të reja do të rrinte Nuk po them vetëm se është cilësisht e mirë, por mhm. edhe nga ana e orkestrimit, edhe nga ana e tingullit vetë, e kupton gjithçka është është perfekt akoma, është perfekt në këtë këngë. Ëm um, nga nga një artist shumë i madh. Okej? Okay? Le të shohim nëse e gjeni dot se cila është kënga, miq të dashur, shumë e njohur. Ëm um, refreni kam përshtypjen do ta jap. Por deri atëherë, Në 069 20 70 222 ju mund të provoni ta gjeni se cila është kjo këngë shumë e njohur. E kam përkthyer nga anglishtja. Dakor. I dhashë asaj pasion vetë shpirtin tim. I dhashë premtime dhe sekrete të patreguar. Dhe ajo më premtoi përgjithmonë. Se një ditë do të jetonim si një. Bëmë betimin, do të jetonim një jetë të re. Dhe më premtoi fshehurazi se do të më donte përgjithmonë. Përgjithmonë. Një premtim kaq i pavërtetë Më thuaj, ç'mund të bëj? Dhe nuk më duket se ka rëndësi. Dhe nuk më duket e drejtë se testamenti nuk solli pasuri. Dhe unë ende qaj në vetmi natën. Kush është? Është një miku im. Kush është? Mos është vëllai. Kush është? Dikush ma vrau shpirtin. Kush është? Nuk duroj dot më. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çmim fitues. Chlöe Howl tani miq të dashur, No Strings, jeni me klubin e mëngjesit mbani te Club FM në 104, ju përshëndesim. Aha. Aha. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithë. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me ju. E Jeri, qenke nxirë edhe një herë tjetër Jeri, se dukesh në televizor që se po të shikoj në televizor. Ëh, mirë. Mendoj që do nxihem akoma më shumë. Kam përshtypjen që historikisht çdo vit Jeri ka qenë e para që më ka. E para që nxihet, shikoj. Unë mezi e pres diellin, Altin. Shi sa të bardhë këtu, shi atje. Ç'të bëhet? Mos ju tregoj. Shihe, shihe, krahaso, krahaso kontrasti. Hop, hop, oh, ti je i vërtetë për dhëm. Po mirë, unë me 0 ditë plazh jam. Ti se sa ditë plazh ke bër? Po një ditë vetëm. Ta mos kishe bër dy se fundjava i kishte, nuk kishe bër tre. Njërën dorë kam pak me ngjyrë, tjetrën jo. E di këtë krahun e shoferit, ajo është, e kam dhënë atë. Ne kam dhënë ne kemi pak ngjyrë. Ne shofer nga nga që varim krahun, ol ta kemi as varim krahun jashtë makinës kështu. Kur dalim nëse, po ti duhet ta fusësh atë se s'dukesh mirë, si femër që je, po. Po tani, gjithmonë kështu. Edhe këtë mos e bëj kurrë. Gjëra ndodhin. Skena. Mirë po rëndë kur nga kur do me bo kështu me me me me intimidime me gjëra kështu ka këtë. Shkëna, ça po, mira. Mira. Edhe e këtë këtë nuk e di para çdo fjalë. Mirë, ça bo, mirë. Asgjë, çka keni bërë? Ishme? Ti është bërë vest. Edhe unë s'e bëj dot. Ka bë. Është shumë keq që kam. A miq të dashur. Kënga që sapo u dha ishte kënga e ditës. Ishte kënga e ditës vërtet? Lorena fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Lorena. Lorena, një lule nga bota e luleve do të thotë një lule në vazo. Lorena, kështu që duhet të kujdesesh për këtë. Mhm. Ka nevojë për shumë dashuri. Po. Kanë gjetur po gjënë. Kanë gjetur gjënë. E kanë gjetur oh, gjënë. Oh yeah. Kush e ka gjetur? Është Olivia që ka thënë shkumës. Atëherë Olivia. Bravo. Një orë. Okej. Okay. 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për ç'fitues. 069 20 70 222 miq të dashur mbas pak do të dëgjojmë mbas pak. Mbas pak. Momenti erdhi. Pas fjalës së censuruar. Pas fjalës së censuruar kemi këngën e re të Shakirës që është Dare. Dare la la la. Baby. Yuppi. Dhe tani, dare baby, dare baby. Në këtë e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Dhe kjo është fotografia e b... së Ledina Çelos është foto shumë e bukur. Oh, mashallah. Oh, oh, oh, është një mashallah në fund. Okej. Ua, mua më vjen tani e prapanicës. Me thënë të drejtën, është çfarë më vjen. Mund me fjalë të tjera në fakt. Ishte por jo. Dëgjoni me vëmendje miq të dashur. Kjo është është Albana Osmani. Po, Albana Osmani. Është Albana Osmani e dallova zonë, është Albana Osmani që thotë, "Kjo është një fotografi e Pipit të Ledina Çelos." Pipi është fjala e censuruar në këtë rast. Po çfarë është kjo fjalë? Po e gjeni ekzaktësisht se çfarë është fitoni një dhuratë. Kujdes. Dhe kjo është fotografia e së Ledina po, pra. Çelos. Do të japim një xhel pastrues për fytyrën me çaj të bardhë. Në fakt oh. duhet në këtë smog që Tirana po, ka këto ditë. Një xhel pastrues për fytyrën. Për, po, fytyrën nga Korres, miq të dashur për atë që do na gjejë. Çfarë ka thënë ekzaktësisht Albana Osmani në këtë klip edhe një herë? Dhe kjo është fotografia e b***së Ledina Çelos. Mm. Është foto shumë e bukur. Lego. Ora është 9:20 minuta. Ishte shumë shumë e bukur kënga e fundit e Shakirës. Nuk e di se ç'mendoni ju me për Shakirën Lego. Ai ai ai ai. Jo, është shumë mirë Shakira. Vajza ka mbajtur goxha veten në formë. Bravo. Do të thonë është fiks. Fjala kyç është vajzë. Ha? Ça bëhet? Mirë E ka emrin Irina Vasilkova është okay. 25 vjeç Ka marrë uh, avionin uh, Bëhet fjalë për kompaninë Polar Airlines mm. Dhe bëhet fjalë për dy qytete afër Rusisë Nuk është se ishte largësia shumë e madhe Por unë do mundohem t'i shqiptoj uh, Pa më rakje Shqiptoji vështira për mua E para Po nisej nga Zyrjanka Zyrjanka Zyraj Zyraj Zyrjanka po. Drejt Jakut Jakutsk, Jakutskit. Okay. Jacuzzi. Po. Jacuzzi. Zyraj në jacuzzi. Mhm. Por çfarë ka ndodhur? Okay, sapo mora një imazh të Zyrajt në jacuzzi. Që mm. Irina 25 vjeçare ishte shtatzënë dhe ka pasur një lindje të parakohshme dhe në momentin që ka filluar të ketë probleme dhe të ndjejë që diçka po ndodhte, po, është drejtuar për te piloti dhe duke i kërkuar ndihmë sepse ishte në momentin që Jo i ka kërkuar ndihmë. Kjo me barkun te goja e vajte te piloti. Shkoi deri te piloti, ia doli mbanë, por i ka kërkuar ndihmë që ndoshta të thrisnin nëse në këtë avion të Nëse kishte mos ndoshta ka një jo. ginekolog në avion, ju lutem. Po. Por mos keni në në banjë, mos keni një shtrat lindjesh, a ku do të thuash? Jo, si ti bën goja në avion. Me me dy binjakë dhe Megjithëse s'kishte vajtur koha për të lindur pra. Po pra, ishte një lindje e parakohshme, nuk po është se. Ka qenë nga ndoshta po, presioni në kabinë, bëri që të Nuk e di. Okej, në rregull. Jo turbulenca ajrore, në fakt bën se po pra. Por fatmirësisht në këtë linjë ku edhe Irina ndodhej, ndo ishte një infermiere Blendi. Pasagjeri, pasagjeri ngjitur. Kishte hequr këpucët dhe mburi rrejë që ishin lagur çorapet. Si u ngroh këtu. Po, po, I thoshte, i thoshte stewardesës, "Po jetë lind, ose po jetë lind, se do i marrin bileta për bebet." të thaj. Se kupton se ajo hyri vetëm, po. tash është tre veta. Tani është tre. Nuk ke bileta për bebet. po. Megjithatë kanë gjetur një infermiere e cila ndodhej rastësisht ë, në avionin ku ndodhej dhe Irina dhe i kanë dhënë ndihmën dhe ajo ka lindur, Ka lindur. në avion. Në cilën sedilje, nëse mund të jesh. Në sediljet e fundit e kanë transportuar. Ku ishte? Në sediljen e fundit. 8F, 8F-ja ishte. dhe kanë uh, sjellë në jetë dy vajzat e saj binjake, por kompania Polar Airlines ka vendosur t'i bëjë një dhuratë. Mm. Edhe pse ishte në kushte jo shumë jo të mira dhe jo komode. Jo shumë të favorshme, po. po. I ka bërë dhuratë që uh, mos Irina. Ai nga këto, nga patatinat e vogla që t'i japin në jo, jo. avion. Vajzave u ka siguruar punë si stewardesa. Doni të ëmbla apo të kripura? Dy vajzat, bileta falas për gjithë jetën. Për gjithë jetën. Oh my god, oh my pra, god. Pra nëse ato do të udhëtojnë me këtë kompani ajrore, do ta kenë rrugën të hequr. Po ishte edhe pjesa e sikletshme aty kur momentin kjo pati vështirësi në fakt te sediljet e fundit. Po. Edhe i bënin tifo të gjitha. Ishin një grup 20 pra, vetë. Problemi vetëm është që Polari edhe pap. Që të lindje dhe tim po, pra. Në avion Në avion Kjo Gjtesha on E ka Me komod Linja direkte Tiranë Venecia Se e ka fiksim o E di E di Aty do donte Kur thot Kur thoshte më shpërthyen ujërat Atë kishte për Për Venecia Jo për vete Ehm um, Më mirë mos e zgjasim super. Nuk e nuk e zgjasim se vërtet e teprove. Planifikojmë me ulta ke ko. Ishte kështu. Por atë kishë. Ah, në cilat aspekte të jetës praktike në çift, miq të dashur, burrat dhe gratë grinden më shpesh. Kjo është pyetja që kemi për ju sot në klubin e mëngjesit, jeta në çift me plot e plot të papritura. Të papritura. Po. Edhe përshtatje. E gjëra, e u don, duhet që të përshtatet. Ja, me thënë të drejtën, jam... Për shembull, okay. Eduardi na shkruan, unë grindem më shpesh për gruan, thot ai, me gruan, thot ai, sepse uh, gruaja ime ka atë dhimbjen e kokës. Ah. Po, uh, që ka atë dhimbjen e kokës, uh, që ka në krevat. Po, kështu që thot për këtë grindem. Uh, Bernardi ka shkruar, thot për kërkimin nga ana e gruas për barazi gjinore, Prandaj grindemi neve, se ai kërkon barazi. Oh, po, po. Ai thotë dhe ky jep dru. Po, nder rroba në balkon. Varfëria dhe depresioni. Po, Edi ka shkruar varfëria dhe depresioni thotë, pastaj më thotë më respekt, faleminderit. Ëm um, Ja, ja ku ta përshëndesim Edi, kërkon një përshëndetje Edi. Edi Brahaj. Okej. Okay, përshëndetje. Marko thotë ndarja e detyrave dhe detyrimeve, detyrave dhe detyrimeve, mm -hmm. ai ka mhm. përdorur fjalën obligimeve, po po them detyrimeve, që janë dy gjëra në fakt në shtëpi. Po cilat janë të burrit dhe cilat janë të gra, grave, të gruas desha t'thash. Në qoftë se do të flasim për barazi gjinore, nuk ka ndarje. Nuk ka barazi gjinore. Domethënë ti mund të lash, mund të fshish, mund Që të ndihmon. Çfarë bën? Do t'i themi super burri. Super burri. Po. Lëre se kam sherr të madh. Që kur jam martuar, hekuri nuk preket me dorë. Pse përpara e bënte hekurin. Po jo. Kur të kishte, kur të kishte të dashur. Kur ishim bashk. Un hekurin, për shembull, un un hekurin, un hekurin di ta bëj shumë pak. Po nga të gjitha ngjërat, un hekurin e kam Po. Lëre fare. Kurse vajzat e kanë kështu si është me të mësuar trashëgimi, sikur. Si trashëgimi. Sikur ma kanë lënë mami. Sikur e keni në gene, e kupton? Po. Çdo gjë trashëgimi e keni lënë. Që të gjitha dinë të hekurosin. Po hekur nga ato me qymyr keni. Të gjitha kanë mësuar, nuk është se kanë lindur që e dinin si bëhet. Unë kam lindur i ditur jeni. Po për hekurin jo. Për hekurin. Jo për hekurin. Mirë. A kur kthehemi miq të dashur historia shumë e trisht nga India e nuses, xhelozisë oh, dhe edhe ato gjëra që janë shumë të tmerrshme. Po. Ju bëhuni gati, juve që jeni duke ngrënë mbaroni tani. Dëgjojmë nga Justin Timberlake. Kjo është Mirrors, është njëri nga kantautorët tan të preferuar këtu në klubin e mëngjesit Justin. Bravo, bravo, bravo, Justin. Faleminderit, faleminderit. Bravo, bravo. Okej. Ëh, miq të dashur, jeni me klubin e mëngjesit valët e Club FM 104 8:33 minuta është ora në këto momente. Ne ju përshëndesim. Ju urojmë një ditë fantastike. Do të kemi edhe Ildin me gjendjen e trafikut në një moment këtu në Club FM 104. Do t'ju njoftoj se do të kemi edhe ministren e ëh inovacionit dhe administratës publike zonjën uh, Milena Harito sot në klubin e mëngjesit uh, rreth 45 uh, minuta më vonë. Mm -hmm. Sot është java e inovacionit meqë ra fjala në Shqipëri, java e inovacionit në Shqipëri, ë uh, që e të rejave. Po, e risive, oh, gjërave të mira, e arritjeve. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Slogani është bëje jetën më të lehtë. Dhe është e vërtetë. Sepse sepse duke shpikur, duke prodhuar gjëra të reja, ide, ku di unë se çfarë, produkte, Faktikisht Blendi është u bë mbi dy tre herë që të paktën porosisin edhe nga Facebooku njerëzit. Është që ah! për mua është risi, është tamam inovacion. Ore, është ino, ja inovacioni. Porosi taksie me Facebook për shkakun. Është vërtet Blendi dhe ishte rrugë goxha e mirë, ishte nga mm. Shëngjini, ishte një hotel në Shëngjin dhe deri në Vlorë. Mm -hmm. Domethënë ishte porosia nga, domethënë normalisht u shkëmbyen dhe numrat e telefonit sepse Normalisht do të shkonte taksia atje, të, ah, të ah, komunikonte me të huaj që ishin ata. Po ne ulje çmimi ke bërë për fundjavë mo. Se këtë po, po më thoshe. Domethënë shumë punë këtë fundjavë, domethënë me çmime jashtëzakonisht të mira Tiranë aeroport 1500. Distancat brenda përbrenda 300 deri në 400 lekë duke përfshirë unazat. 500 lekë janë periferi, domethënë nga bloku deri në kombinat 500 lekë Blendi me taksimetër shkon mbi 800 lekë të garantuara. Domethënë ne i shërbejmë sepse Kemi standarde çmime fikse në përgjithësi edhe domethënë kemi shumë kërkesa edhe Më vjen mirë. jashtë mase në çdo orë. Jemi pak me gjendjen e trafikut Po Ble, në këto momente. Lidhje të dytë, krahasim me qetësinë e lidhjes së parë, është ka ndryshim goxha situata e trafikut. Me- Kemi dy akse shumë të ngarkuara me trafik të pakalueshëm. Mu më kujtohet si e hëna e javës që kaloi Blendi, Është identike. Lidhja e dytë ishte me trafik të rënduar, dy akset kryesore të bllokuara, lëvizja Kombinat qendër, Pallati me Shigjeta, kryqëzimi i rrugës Tre Dëshmorët, afër Yzberishtit me shumë trafik, Pallati me Shigjeta, kryqëzimi i 21 Dhjetorit. Rruga e Durrësit me trafik të rënduar, hyrja nga kthesa e Kamzës drejt qendrës, nga sheshi Shqiponja drejt semaforëve të Laprakës me trafik dhe drejt Zogut të Zi. Rruga e Elbasanit për momentin nuk ka trafik, Blendi, që është një lajm i mirë, kush dëgjon që vjen nga Elbasani drejt drejt Tiranës në një tim pikave. Drejt Tiranës jam lërsa. Jepini këmbëve, jepini këmbëve, jepini këmbëve shpejt. Juhu. Flasim për nuk ka trafik pjesa e rrugës së Elbasanit aks kryesor. Flasim për rrugën Bardhyl, dy skajet me trafik Ferit Xhajko dhe bulevardi Zhan d'Ark, të kalueshme rruga e Dibrës, rruga Hoxha Tahsim. Bulevardi Zogu i Parë një krah me pak trafik nga qendra drejt stacionit të trenit. Bulevardi Dëshmorët e Kombit nuk ka trafik, dy pjesët e unazës janë të lira Pranë shkollës Vasil Shanto, në ngjitje bulevardit Bajram Curri nuk ka trafik, në zbritje bulevardit Gjergj Fishta nga Shallvaret e lirë drejt urës pranë shkollës Vasil Shanto, zona Tiranës së Re, vetëm rruga Sami Frashëri Blendi na vjen me trafik nga sheshi Wilson drejt urës drejtorisë policisë, Libri Universitar Abdyl Frashëri nuk ka trafik, Ibrahim Rugova është pa probleme dhe pjesa e Muhamet Gjolleshës Derisa është Ledina Çelo, por në fakt Albana Osmani është zëri sot. Mm -hmm. Është uh, Albana Osmani që është duke folur për Ledina Çelon. E në fakt nuk është duke folur për Ledina Çelon, por për diçka të Ledina Çelo. Që i përket Ledina Çelos. Po, kanë uh, dhënë opsione të ndryshme njerëzit, dua që të lexojë Olta disa prej tyre, por në fillim të dëgjojmë vetë Albanën. Se kjo është fotografia e b*** së Ledina Çelos. Është fotografia e b*** të Ledina Çelos. Unë mendova në fillim se thashë kush e di. Tashi, bëja shaka, sigurisht. Do të përdorte një fjalë tjetër. Edhe pse fotografitë e prapanicave janë shumë në modë, kudo në botë. Sot, sot për sot. S'kishte asgjë të keqe sikur ajo ta përmendte. Por që normalisht në në një ekran, në një kështu nuk do ta thoshte në atë. Në atë formë, siç e mendova mm. unë. Unë do të thosha. Por, por, jo, absolutisht, por patë po them fillim para po, po them që madje Olta. Gabim që s'e ka thënë. S'ka asgjë, as përkundrazi. Janë shumë tërheqëse. Ëm, por nuk e ka fjalë. Diçka është e mirë, është e mirë. Duhet të thuhet siç është. Po t'i kesh të mira pse jo një foto? Nëse. Tani Olta mos e di. Gjithsesi, gjithsesi kanë thënë e bishtarecave. Filluar kështu Olta si ato rusët tatu. Shikoj pak këto, uh, kjo është ajo ngjarje e tmerrshme e Indisë që po tregoja pak më parë. Mm. Por uh, është në gjithë mediat sot, po shikoj pak tek uh, The Daily Mail nga Britani eh, nga Britania e Madhe. Ëm, um, çfarë ka ndodhur është një histori e një dashurie të pakthyer. Mm. Midis Anurag Singh, 31 vjeç, mm -hmm. dhe Namdeo, mm. doktoresh Namdeo, ka mbaruar për uh, mjekësi. mjekësi. Dhe ky u dashurua marrëzisht me kushërirën. Po. Po pse kështu? Oh, u dashur, pse pse kështu? Sepse ajo ishte ishte bukurane, e kupton kishte ca kishte ca gjëra kështu. Dhe mbi të gjitha ishte kushërirë. Edhe kishte dhe kushërirë, është dhe ai fiksim. Më mirë se shumë, po një të mirë. Kushërirë moj kushërirë, siç është kënga. Ë, gjithsesi, ë Çfarë çfarë ka ndodhur është që kjo nuk ia ka kthyer dashurinë. Sepse ka thënë e para e punës jemi kushërinj. Po, tamam nuk shkon. O idiot. Po. I tha kjo, e dyta e punës. Goca të bukura ka. E dyta e punës i tha unë jam uh, doktoresh dhe ti je një Ky po mbaronte për për Finans Bank, domethënë atje në po nuk është se ishte në universitet privat, kështu që nuk është se ia vlerësoi shumë dhe i tha ti je ku e ku me mua. Dhe ky u fiksua dhe u fiksua dhe në dasmën e saj mm. futet i maskuar oh. Jo. që ka ndodhur dje si fotograf. Oh. Dhe pikërisht në momentin kur nusja bashkë me dhëndrin po shkëmbenin betimin mm. martesor, fotografi Anurang Singh kushuriri i dashuruar me nusen nxjerr një pistoletë dhe jo, bam. Jo, jo, jo. Prapa kokës dhe e vret nusen. Po. Jo. Në mes të dasmës. Kështu që ëm um, Gjithçka pastaj ka shkuar në një përshtjellim total, njerëzit uh, kanë filluar të dalin si të lemeritur nga nga vendi ku ndodhte dasma. Dhe ku diun tash? Mallkime me kushuririn. Mallkime sa të duash, po e kanë kapur Altin dhe e kanë e kanë rrahur para se të vijë policia. E di si e kanë bërë. Je gati ta shikosh? Ulu, ulu para se ta nxjerr. Sepse është në Fier. Kjo na shiqet të nuk kemi po fjalë. Po çon kanë bërë fjalë për një njerëz gjithsesi. E di, e di. Nuk është shumë larg. Mua më vjen ajo ngjarja e Divjakës më ngjethi mishtë. Ajo e avion. Po shumë. Kështu se unë kam shumë qejf çdo ditë në avion, prandaj. Ëm, gjithsesi. Ëm, po, si ishte e vërteta apo s'morr? Si ishte e vërteta? Të vërtetën e di vetëm e di vetëm një deputet që ka ekskluzivitetin e të vërtetës. Okej. Okay. Që dal njëri që ti e di unë. Një deputet është një deputet andaj që. Mhm. Mm Deri para një jave thoshte janë mushkonja, tallej, bënte romuze. Tani që që ka ngelur i në në brekë, vërtet akoma më fort. Më gjitha qepi. Po oh. gjithsesi, ë uh, dua të them diçka, e kisha me një deputet. Mirë bëre. Po pra. ë uh, një me gojë të shqepur që ka ekskluzivitetin e të vërtetës, edhe ulëret lart e poshtë mbi këtë. Që thoshte që nuk ndodh kjo në Shqipëri. Para një jave thoshte, nuk ka vaki, që nuk bën vaki që në Shqipëri të ketë avionë që ngrihen kështu, janë mushkonja, janë kështu ha ha ha hi hi. Tani që ka dalë i doli mushkonja, i doli mushkonja avion, tashi tashi në vend që ta mbyllë gojën, e le të duket pak si budalla, e shqep gojën edhe e provon katërcipërisht që është budalla. Uh, po kaq për këtë. Tani unë dua që të merremi pak me pyetjen Altin që kemi në radhë këtu se kemi një quiz me seri. Këtë do bëjmë. Yes. Okej, okay, nuk do merremi me deputetë. Atëherë. Pyetje për juve nga sporti botëror. Ky është i vetmi vend që ka zhvilluar një olimpiadë, jo olimpiadë dimërore Ieri, mm -hmm. jo nga ato me ski e me dëborë. Tam. Ky është i vetmi vend miq të dashur që ka zhvilluar një olimpiadë verore në muajt nëntor, dhjetor. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues. I vetmi vend që ka zhvilluar Olimpiadën Verore në nëntor dhe dhjetor Lovey Low, Stay High. Miq të dashur mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ne ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Jeni me Blendin, me Jerin, me Altinin, me Oltën dhe Lorin këtu në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Faleminderit Olta për uh, super Neskafen tënde. Po që është kolegia, që është kolegia jote dhe dhe, dhe shoqja jote gruaja ime. Po. Okej, ëm mirë. Faleminderit uh, Olta. A ka ka një përgjigje të saktë në lidhje me kuicin e sportit? Unë pyeta, është i vetmi vend që ka zhvilluar olimpiadë verore në nëntor dhe dhjetor. Çfarë nuk më kanë thënë? Më kanë thënë Australia. Australia e saktë. Kush e ka oh, gjetur? Oh yeah. Është Dritani dhe fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo, Bravo Dritan. Bravo i qoftë. Mirë. Ë uh, ne do të bëjmë një tjetër pyetje mbas pak këtu në klubin e mëngjesit, por ndërkohë kemi uh, për të dhënë edhe fituesin e kësaj fjalës së censuruar që na ka Apo jo. Po. Mhm. Mhm. Është Rona dhe ka thënë e bebes. E bebes e saktë. Bravo. Mm. Dhe kjo është fotografia e bebes së Ledina Çelos. Bebes, pra, bebes. Atëherë për Ronën kemi një gel pastrues për fytyrën me çaj të bardhë. Po, me çaj të bardhë. Është nga Korres, nga Korres. Nga Korres. Do ta thosh, do ta thuash tash po si duhet. Po ashtu e thashë pra nga Korres. Nga Korres. Nga Korres. Nga Korres moj. Po nga Korres moj. Okej, në rregull mirë. Faleminderit. Është është një firmë e cila bën vetëm produkte, vetëm produkte bimore. Bio, Korres. Dëgjoni, ëm, um, meqë jemi te sporti, le ta bëjmë dhe pyetjen e dytë tani. Jemi që jemi. Siamo che siamo. Vlera e aksioneve të kompanisë Nike Kompania e produkteve sportive Nike, e njohur mhm. ndryshe si Nike. Tam. Aksionet pra, vlera e aksioneve të kompanisë Nike ranë ditën kur ky yll i basketbollit lajmëroi se do të dilte në pension në vitin 1999. Ne na duhet ylli apo vlera e aksioneve? Ylli. Atëherë, vlerat, vlerat e aksioneve të kompanisë Nike ranë 70222. Mirë, ë uh, vazhdojmë programin me më shumë muzikë, ne kemi ca këngë të reja sot njërën mbas tjetrës duke i luajtur për juve. Altini na ka sugjeruar që përveç uh, Shakirës së re që e dëgjuat dhe ishte fantastike, ashtu që e dëgjuam. ë uh, kemi Sam Smithin me Stay With Me, Sian me Chandelier edhe uh, Lily Allen. Lily Allen. Këtë këtë luajmë tani. Our Time. Kemi edhe uh, Lana Del Rey. Edhe po. Lana Del Rey. Sam Smith. Sam Smith, okay. Atëherë me kërkesë nga Altini miq të dashur, ja ku vjen uh, Sam Smith. Kjo është Stay With Me. Kënga është me të vërtetë shumë e bukur. E dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 nga Britania e Madhe. Sam Smith. Është kënaqësi e veçantë për mua. Dua të them diçka, ti je ministrja e parë në 5 vjet që ne bëjmë programin që bën këmbë në emisionin tonë. Dhe jo sepse nuk njohim ministra, por ne zakonisht nuk i ftojmë. Edhe ne rrallë ftojmë ministra, por kur ftojmë, ftojmë Milena Harito. Faleminderit. Faleminderit. Është java e e inovacionit në Shqipëri. Është diçka me cilën ju po merreni personalisht. Uh, për ata që nuk e dinë, uh, zonja ministre ka mbaruar studimet e larta në Francë, ka punuar një kohë të gjatë në edhe mban gradë shkencore në lidhje me teknologjinë dhe informacionin, ke mbajtur pozicione kyçe dhe të rëndësishme në kompani të mëdha, uh, franceze apo quhen korporata, madje, edhe ja ku je sot, uh, Do të ndalemi një moment më vonë tek kjo, por në fillim fare dua të të pyes, ja ku je sot në javën e inovacionit në Shqipëri. Dhe çfarë ti po shpreson që të ndodhë? Javën e inovacionit ne po e organizojmë për herë të parë. Kështu që është një qasje shumëdimensionale, siç thuhet me fjalët e këtij lloji. E di të ka rënë pak për hise të përdorësh fjalët e e huaja, po shikoj, është e mirëkuptueshme. Sidomos kur vjen puna tek teknologjia dhe dhe gjërat e reja. Në radion e mëngjesit ndoshta nuk janë fjalët më të përshtatshme, po sidoqoftë, ë uh, ideja e javës së inovacionit është relativisht e thjeshtë, ne duam të tregojmë disa gjëra. Në radhë të parë, gjërat konkrete që kemi bërë gjatë këtyre muajve për në për inovacionin në Shqipëri mm -hmm. dhe inovacioni nuk është vetëm ministri për inovacionin, por sigurisht ndodh në çdo institucion, në çdo ministri dhe ne përpiqemi t'i koordinojmë dhe t'i bëjmë këto që të lidhen me njëra tjetrën. Po. Dhe nga ana tjetër duam dhe të promovojmë inovacionin. Pra kemi të dy këto aspekte në pjesën e promovimit kemi konkurse për të rinjtë, kemi kemi disa aktivitete për fëmijët, mm -hmm. kemi aktivitete të lidhura me arsimin dhe me shumë gjëra të tjera, pra kemi njëkohësisht rezultatet konkrete të prekshme edhe pjesën e promovimit. Shumë, pra mhm. është është diçka ku ju do të keni edhe një kontakt, po themi me publikun e gjerë. Në në në anën konkrete, në anën fizike të gjërave, si do të organizohet, ku do të mundin njerëzit të të bëhen pjesë e kësaj jave të, të inovacionit. Atëherë, ka një sërë aktivitetesh, agjenda e tyre është uh, e publikuar në website-in tonë, në faqen Facebook, uh, kemi dhe një scan kod që mund të flashohet me me smartphone, mm -hmm. uh, sigurisht sepse duhet të. Ju takon, ju takon, ju takon që ta keni, po. Uh, dhe aty do të aty shihet agjenda konkrete sepse janë një sërë një sërë aktivitetesh që ndodhin uh, ka 4-5 aktivitete çdo ditë mm -hmm. deri ditën e premte. Mbyllja e e kësaj jave do të bëhet ditën e premte në darkë në Muzeun Kombëtar, sepse duam të tregojmë një lloj vazhdimësie të asaj që ka qenë e kaluara jonë, e tashmja dhe e ardhmja që e ardhmja për ne ashtu si për gjithë pjesën tjetër të botës kalon detyrim, detyrimisht nga inovacioni. Që do të thotë se atje siç po e kuptoj unë tani, në Muzeun Kombëtar mund të gjesh edhe veglat e periudhës parahistorike, po themi të të atyre që kanë jetuar në trojet tona dikur, Dhe kjo këtë kërkon të thuash me me me vazhdimësinë, me të ardhmën. Pikërisht, vazhdimësi është kjo. Deri sot. Mm -hmm. Si ka ardhur deri sot dhe ku do shkojmë nesër, mm -hmm. sepse ato që duam tregojmë ne aty janë shembujt e parë të asaj ku do shkojmë nesër. Më pëlqen shumë kjo. Si do t'u shërbejë qytetarëve kjo javë, gjithë java? Kjo shërben pra, siç e thashë në radhë të parë për t'ju treguar për të disa aplikacione konkrete mm -hmm. uh, dhe do përmend mund të përmend një menjëherë mbas jush do shkoj në një aktivitet tjetër ku do të promovojmë pagesat me celular. Mm -hmm. Pra, që nga celulari dhe jo smartphone, jo celulari me akses internet, po celulari i thjeshtë ai baziku që e kanë të gjithë, mm -hmm. uh, do të mund të paguajnë duke filluar nga sot do do e tregojmë se si bëhet. Mm -hmm. Uh, faturat e ÇEZ-it. Mm -hmm. Pra, faturat e ÇEZ-it. Mund të paguash me celular. T'i paguash nëpërmjet telefonit. Mund të paguash nëpërmjet celularit, pa pa pa pasur fare akses internet. Pra thjesht me një kod uh, mund të paguash faturat. Pa pritur në radha të gjata, pa pritur në radha, pa rrezikuar të të kesh të kesh nevojë të paguash atë sportistin. E thjeshton gjërat. Telefonin e ke gjithmonë me vete, kështu që telefonin e ke gjithmonë me vete, jeta bëhet më e lehtë. Kjo mhm, kjo mhm. është moto. Po si do të funksiononte? Se kjo është me të vërtetë, okay, të vijmë pak në prakticitetin e një shërbimi të vetëm. Kjo do të faturohej për shembull me telefonin, do kur të vjen fatura mujore të ka ardhur edhe shtesa jo, e një pagese. Jo, jo, është më e thjeshtë se kaq, është e lidhur me banka, me sistemin bankar. Pra, telefoni, le të themi operatori telefonik nuk ka lidhje fare me paranë. E kuptova. Paraja është paraja juaj që është në llogarinë tuaj bankare dhe mm -hmm. kalon direkt nga nga banka në llogarinë tuaj te ÇEZ-i. Dhe duke lënë gjurmë është krejtësisht transparente, pra nuk ka absolutisht asnjë mundësi për abuzim. Mm -hmm. Dhe ky është qëllimi. Dhe njëkohësisht të bëhet. Siç e kam kuptuar unë, dhe të lutem korrigjomë nëse jam gabim, por ne jemi kemi qenë vonuar sigurisht Shqipëria me me zhvillimin e saj të të mangët etj etj etj në vite. Në ca gjëra teknologjike. Për shembull telefon, kishim një në lagje, ngjiteshim, zbrisnim, ulërisnim, e ka marrë ky, ka marrë ai. Dhe tani kjo etapë u kapërcye. Do të do të them këtë që teknologjia ndonjëherë na ndihmon që ato mungesat e së kaluarës t'i anashkalojmë, t'i shmangim duke bërë një një hap cilësor, siç është telefonia celulare për shembull, që na lejon mos kemi linja të shtruara gjithandej siç nuk i kishim, sepse sot mund të lidhemi ndryshe. Shqipëria përfiton nga kjo apo jo? Ja? Më vjen shumë mirë që e thoni ju dhe nuk kam nevojë ta them unë, ja, mm. që gjërat janë të vetëkuptueshme nganjëherë. Sigurisht që ne nuk kemi nevojë të kalojmë gjithë etapat që kanë kaluar vendet e tjera. Dhe teknologjia na ndihmon që të bëjmë atë hopin, të cili atë është një fakt që ne jemi më mbrapa se vendet e tjera, mm -hmm. por duke ardhur sot, duke pasur mjete teknologjike, mund të fitojmë kohë. Dhe ky është thelbi i çështjes. Mm -hmm. Dhe pikërisht pse nisëm nga celularët? Sepse celularët janë diçka që kemi të gjithë. është që në vitet 2000 ka pas fillu, ka filluar në vitet 2000 dhe është ajo gjë që e kanë çdo shqiptar. Për fat keq jo të gjithë kanë kompjuter, jo të gjithë kanë akses internet, por celularin e kanë të gjithë. Dhe prandaj ne u fokusuam këtu, thamë aty ku mund të prekim pjesën më të madhe të popullsisë, aty do t'i përqendrojmë forcat tona në fillim. Dhe mbas faturave të ÇEZ-it, Do të vinë menjëherë gjobat e policisë. Që të mund të paguash me celular. Meqenëse tani janë shtuar mhm. seriozisht dhe keni kujdes shumë kur parkoni makinën. Edhe kam dëgjuar edhe ministrat, edhe ministrat kanë marrë gjoba. Po, po, po. Um, e konfirmoj. Do të jap, do të. Po projekte të tjera çfarë do të përmbajë në këtë javë? Atëherë kemi disa projekte të tjera, do të shtohen shërbimet online, mm -hmm. sepse sot sot për sot mund t'ju bëj një pyetje juve, nuk e di a e njihni portalin e shërbimeve shqiptare që quhet e-Albania. e-Albania. Ëm Unë unë e njoh për shkak se unë kam material po. paraprak për uh, për dhe jemi të rinj edhe në këtë njohje. Ja, jo, nuk jeni nuk jeni të veçantë, për fat keq shumë pak është i njohur. e-Albania. e-Albania është një portal ashtu siç ishin portalet akoma para disa vjetësh në në Evropë, ofron shumë shërbime informuese, pra ju thotë se si nëse keni nevojë të merrni një shërbim në kudo në çdo institucion shtetëror, si si bëhet procedura, por nuk jua ofron nuk e ofron shërbimin direkt online. Mm -hmm. Dhe hopi i madh që duam ne të bëjmë është pikërisht t'i ofrojmë shërbimet online. Sot ofron shumë pak shërbime online, 2-3, jemi duke futur 4-5 të tjera, të cilat mm -hmm. do të promovohen këtë javë që kanë lidhje me gjendjen civile, me certifikatat, me mhm. pronat. Mm -hmm. A pra ti mund t'i bësh këto shërbime, mund t'i bësh online? Pra. Shërbime të thjeshta sot, por deri në fund të vitit shpresojmë të kemi një sërë prej tyre. Dhe Në këtë mënyrë të rrisim pra njëkohësisht shërbimet me mm. celular, mm. shërbimet online mm -hmm. dhe një tjetër aspekt i tretë është uh, ajo që quhet sportelet one stop shop. Uh, për ta shpjeguar pak, uh, kemi rastin, uh, këto ekzistojnë sot për biznesin, si mm -hmm. për mhm. shembull rasti i qendrës së regjistrimit të biznesit ku po. shkon dhe bën gjithë veprimet që duhen për të regjistruar biznesin. Janë projekte që janë financuar nga donatorët për vite me me goxha, domethënë kanë dashur kohën e tyre për të ndërtuar. Këtë javë do të promovojmë një sportel të tillë për policinë e shtetit. Pra, në një nga komisariatet e Tiranës do hapet një sportel i tillë ku shkon dhe të gjitha shërbimet e policisë bëhen në një sportel të hapur, mm -hmm. ku merr një biletë ka një radhë të caktuar, okay, nuk bëhen. Okej, siç shikoja këtu që është, okay, na ndihmon pak. Kjo është ideja, pra, është ideja është që të hapet, të bëhet mm -hmm. transparente, pse e kemi këtë qasje. Të gjithë e dimë që kemi korrupsion në Shqipëri, të gjithë e dimë që kjo është e vështirë të luftohet. Por ne jemi të bindur që njerëzit nuk janë as engjëj as djaj, po t'i presësh rrugën korrupsionit, korrupsioni kufizohet, sigurisht nuk është vërtet. Mhm. Ta pra, ta bësh më të vështirë pra, ta bësh po. Ta bësh më të vështirë, nuk ka, po të ishin. Pse t'i tundosh njerëzit? Po ti po të ishin, po pse pikërisht, pse t'i tundosh? Po mhm. të ishin kushtet tona edhe zviceranët jam e bindur që do të korruptoheshin. Absolutisht. Kështu është. Njerëz janë gjithandej. Njerëz janë të gjithë, jetojnë në një sistem të caktuar. Pra në radh parë ne duam të krijojmë besim tek qytetarët. Si krijohet besimi? Besimi krijohet duke iu dhënë transparencë. Mhm. Shërbime online ku nuk ka shteti s'ka se si të fusi duart, do thoja. Ë sportele të hapura ku çdo njeri shikon tjetrin. Të njëjtin parim unë e kam jam përpjekur shumë ta zbatoj në konkurset që u bënë për administratën publike, pra të bëheshin të hapura në salla të hapura me shumë kandidatë, njerëzit të shikonin njëri-tjetrin. Çështja është të ngremë sistemet. Sigurisht që kjo është një luftë e gjatë, e do dojë kohën e vet. E di, dhe e vështirë. Unë do të të bëj një pyetje uh, konkrete, për shembull për uh, unë vërej që teknologjia na ndihmon shumë jetën. Këto për shembull semaforët e rinj mund t'i keni vënë re që janë me numra. Unë personalisht besoj që na ndihmojnë shumë me padurimin tonë tipik. E ke parasysh për gazin ashtu. Të paktën e di që ke 37 sekonda dhe qetësohu për ato 37 sekonda. Edhe shikon se si teknologjia, edhe pse gjëra të thjeshta dhe të vogla, mundet të paktën ta ta ulin pak nivelin e stresit dhe i ka bërë njerëzit që i shikoj kapërcejnë rrugët pak më lehtë tani. Si një shembull, unë do të bëj këtë pyetje. Në për shkak se ju jeni një person që karrierën tuaj gjatë gjithë kohës jeni marrë me inovacionin me teknologjinë, shqiptarët si i gjykoni uh, në lidhje me teknologjinë? A jemi ne nga këta të prirurit për teknologji apo jemi të vonuarit për teknologji? Unë mendoj që ne jemi një popullsi shumë dinamike dhe ka një arsye për këtë, jemi popullsi relativisht e re dhe jemi shumë dinamike se s'na ka ndihmuar askush. Ëh, mm -hmm. uh, shikoni shqiptarët jashtë, un kam pas fatin të shikoj shumë prej tyre, të gjithë bëjnë karriera të suksesshme, të gjithë ja dalin, të gjithë përpiqen, pra jemi njerëz që nuk presim të na ndihmojë kush. Dhe në këtë sens, jemi njerëz që po, pra. çajmë. Mm -hmm. Dhe në këtë mënyrë përdorim dhe teknologjinë shumë. Për shembull, në fillimet e veta celulari u përdor SMS-t ose ato tekstot përdoren shumë më tepër në Shqipëri sesa në vendet e Evropës. Është vërtet. Është shumë e vërtetë, është shumë e po. vërtetë. Pra, ë uh, kjo është një një aspekt. Kemi 1 milion shqipfolës në Facebook që e përdorin aktivisht, jam e bindur që po t'u ofrojmë shërbime, do t'i përdorin, nuk ka asnjë dyshim për këtë dhe kështu ka ndodhur edhe në vende të tjera. Nga ana tjetër kemi një problem që është problemi i popullatës më rurale, se kemi gati pothuajse 50% të popullsisë në fshat. Ende në fshat, po. E cila ende nuk ka akses të të mirë, të të, por, të mjaftueshëm në në internet, sepse ka pajisje me kompjutera më pak, ka më pak akses uh, lidhje pra në internet mm -hmm. dhe po përpiqemi që dhe në këtë sens të punojmë mm -hmm. me operatorët kryesisht sepse kjo është çështje e kryesisht e sektorit privat, por shteti duhet të krijojë mjetet që t'i ndihmojnë në mënyrë që edhe kjo popullatë të afrohet në shërbimet e, e sotshme. E lehtë nuk do jetë, po uh, se po fillojmë me diçka për shkakun këtu që ka vende që kanë bërë këto këto uh, wifi-et masive që që mulojnë zona të tëra. Edhe mirë do ishte se vendi në sipërfaqe është i vogël, po e vështira është që është është shumë malor. Malor. Po. Është shumë malor, se ne e dimë se jemi në radio. Ja, ja, që nuk kam nevojë të shpjegoj këtë gjë. Pse na vin, pse na vin valët nga Italia? Mm. të të radiove shumë shumë lehtë sepse Italia është e sheshtë dhe i lejon rëndon ndërsa ne kemi probleme me me përhapjen e valëve, difuzionin e valëve, sidomos në zonat malore, kështu që ajo është është betejë, është është sfidë përpara. Ë një pyetje tjetër, ky projekti One Stop ju, ju e përmendët këtë, por kur themi qeverisje e hapur, edhe një nga angazhimet që që qeveria ka marr, zoti Rama, ë edhe bashkë me të edhe ekipi i vet ka qenë transparencë, ë gjithçka do të jetë e hapur, njerëzit do të mund të shohin ë uh, që e qeverisje, çfarë çfarë do të thonë gjithë këto gjëra. Këto do të thonë pra që ë uh, ajo që po e shpjegoja pak më parë, të kri, të krijosh sisteme të tilla që ato të kontrollojnë njëri tjetrin. Pra në qoftë se shërbimet ofrohen online, ë uh, ato lën gjurmë. Mhm. Çdo mm -hmm. gjë që ndodh, sigurisht ju e dini, çdo gjë që ndodh online regjistrohet ka ditar të themi dhe mund të kontrollohet mbrapa në qoftë se mendohet që mund të ketë abuzime. Mm -hmm. Pra baza është që të gjitha gjërat të jenë të dixhitalizuara, të jenë të aksesueshme mundësisht pa sportel, po kur nuk është e mundur të, sepse jo gjithë popullata pra mund ta ketë shërbimin online, një pjesë do duhet të shkojnë në sportel. Në këto raste sportelet të jenë të ndërtuara sipas një modeli të caktuar që ekziston në vende të tjera. Unë isha para pak kohësh në Gjeorgji, Gjeorgjia ka bërë një një aplikim shumë të suksesshëm të këtij koncepti. Gjithë shërbimet i ka grum, i ka grumbulluar në qendra të mëdha, që janë dhe shumë të bukura nga ana estetike në kuptimin transparente me xhama, ë Po po flasim për shërbimet publike pra. Shërbimet publike mhm. të gjitha në një vend të vetëm dhe i kanë ndarë si të themi nga oficina ose nga fabrika që e prodhon shërbimin. Po jap një shembull konkret, që është i i thjesht, por ka shumë të tillë. Ë uh, kur merr një certifikat, kur shkon të marrësh një certifikat për pronën. Po. Ë uh, është në të njëjtin vend edhe vendi ku e merr certifikatën dhe le të themi fabrika që e prodhon në kuptimin që verifikon dosjet, mhm. kontrollon. Mm -hmm. Dhe këtu ndodh ngatërresa sepse uh, atë vonesën që e krijon oficina ose fabrika mbrapa pasqyrohet në sportel. Duke krijuar procese që të ndajnë krejtësisht sportelin nga fabrika, Çfarë ndodh? Ndodh që sporteli, i cili është fare edhe në tjetër vend fizikisht, ka një qëllim të vetëm, të kënaqë qytetarin. Në një farë mënyre si ata që janë privat dhe duhet në me çdo kusht të bindin atë klientin që duhet të marrë shërbimin e tyre se ai është më i miri. Mm -hmm. Dhe në këtë sens, Duhen krijuar sigurisht proceset, që nuk është e thjeshtë, procese të tilla që oficina ta ndjeki sportelin dhe të jetë ajo në shërbim të sportelit dhe jo sporteli në fillim në shërbim të. Po thotë që ka një stimul që sporteli të shërbejë sa më mirë, kështu që sporteli bën presion mbi oficinën në mënyrë që që të që të që të kënaqë. Jo, kjo është kjo është shumë e rëndësishme, sepse një nga gjërat unë edhe juve kemi jetuar një kohë gjatë jashtë. Ë uh, dhe një nga gjërat që që mua më tmerron në Shqipëri në përgjithësi është sorollatja, e kam pasur aventura. Ë uh, sorollatja nëpër sportele. Kjo pikërisht kjo që po flasim tani. Para ca vitesh ishte kjo e e, e marrjes ose karroatrecit që të merr makinën ta çon në një vend dhe të shkosh ta gjesh atë, pastaj të marrësh atë letrat, letrat e makinës tënde tek makina aty ku është ajo, pastaj shkosh Nga Kashari në Kinostudio të presësh në katër sportele të ndryshme, domethënë një një gjullurdi një ashtu. Dhe un thosha, "Ok, un parkova gabim, sido që un kisha pretendime. Por un parkova gabim, dhe un mund ta kuptoj, un pikërisht pra. Dhe e kuptoj edhe këtë që makina ime u mor dhe një. Do paguaj për këtë? Por kjo tortur. Kjo, domethënë, kjo Kjo lloj sepse un kam familje, kam punë, kam gjëra për të bërë. Si mund të humb 2-3 ditë të kërkoj makinën e humbur dhe të dënohem me sorollatje në një mënyrë të sikur çfarë kisha bërë dreqi e hëngërt. Dhe thosha do kjo do të marri fund. Kjo është ideja. Kjo mhm. është ideja sigurisht është një projekt që që të bëhet do bëhet me faza, por që të bëhet komplet do duhet pothuajse gjithë mandati. ë Por, ky është qëllimi. Gjeorgjia që e ka aplikuar dhe shumë vende të tjera në zhvillim, menjëherë për shembull janë ngritur me dhjetra vende në listën e doing në rankimin e doing business, sepse kjo lehtëson jetën e njerëzve. Dhe kjo është ideja, pra dhe prandaj kjo është motoja jonë. Teknologjia është aty për ta bërë jetën më të lehtë, nuk është mjet më vete. sepse ndonjëherë mund të na duket më e vështirë të përdorim po po tjetër për disa njerëz mund të jetë po për disa njerëz mund të jetë dhe për këtë arsye do të ofrohen dhe sportelet fizike në mënyrë që njerëzit të shkojnë të marrin atë numrin e tyre ta dinë që atje në të njëjtin vend do t'i kenë të gjitha shërbimet dhe pikërisht aty do të mund pra në brenda një ore të bëjnë gjithë atë procedurë që juve ju është dashur 2 ose 3 ditë për ta bërë. Do të thotë që ju jeni në biznesin e lehtësimit të jetës njerëzve. Pikërisht. Një pyetje pyetje për ju. Ëm um, iOS apo Android? Nuk e di a më lejohet ta them. Un uh, iOS për vete. Po edhe Android është shumë i mirë. Kështu që, okay. Ëm um, uh, është kënaqësi veçantë që që ju kemi sot këtu edhe edhe që flasim uh, për teknologjinë dhe informacionin. Po, e, e kjo do të jetë pyetja ime e fundit për ju. E di që duhet të vraponi për diku tjetër. Ëm, um, cila është gjëja që që ju është dukur më e vështirë pasi keni marr punën dhe edhe cili është momenti që ju ka ekzaltuar më shumë? Çfarë ju kënaq më shumë në këtë punën tuaj relativisht të re akoma si ministre dhe çfarë çfarë uh, ju duket e vështirë? Ajo që është të themi në këtë punë nuk ke kohë të mërzitesh as një sekond. Ëh, mm. intensiteti është i tillë, uh, dëshira për të bërë gjëra është e tillë dhe motivimi që uh, t'ju them të drejtën për mua nga shtatori deri tani më duket si një natë e gjatë se nuk kam parë as ditë as natë as, as weekend as gjë por nuk jam mërzitur as një sekond mm -hmm. dhe kjo është gjëja sigurisht interesante Pjesa e vështirë është ajo është e lidhur një çik me padurimin tonë ballkanik, do thoja, por dhe me padurimin në përgjithësi të kohës politike, sepse koha politike është e shkurtër. Ëh, mm -hmm. uh, dhe dëshira për të pas rezultate shumë të shpejta uh, është nganjëherë kontradiktore me kohën që kërkojnë gjërat në administratën publike në Shqipëri, por dhe në gjithë botën. Administrata ka ciklet e veta, të cilat janë nuk përputhen me kohën politike dhe kjo është pak frustruese. Po, Gjithsesi, mua më pëlqen një gjë. Ëm uh, fakti që ju vini nga një përvojë biznesi, fakti që vini nga një vend i huaj, që e keni provuar veten atje ku duhet dhe nuk është puna juaj e parë ministre. jo, jo, është shumë larg të qenit puna ime e parë. Sepse sepse sepse ju e dini që ka pas dhe ashtu. Ë, uh, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë suksese. Është java e inovacionit miq të dashur në Shqipëri nga Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike. Do ta gjeni gjatë gjithë kësaj jave me përfundimin të dielën që vjen në të premten, të premten që vjen në fund javës së punës, pra, të premten në mbrëmje në Muzeun Kombëtar, Historik Kombëtar në qendër. Okej, okay, faleminderit shumë. Është ministrja miq të dashur uh, Milena Harito këtu në lidhje me javën e inovacionit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë tani është ora 9:23. Ora është në 9:29 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Tash koha për Sharadio tani me Club FM në 104. Ej, Ola ti kishe për të bërë diçka që s'e bëre dhe kur s'e bën, S'e bën dhe pastaj kur kujtohesh ma thua mua hej që kemi për të bërë dhe këtë Po jo, thjesht s'kishim mundësi hmm. Gjithsesi Oke okay. Kemi për të dhënë anagramën Anagramën Që s'e kemi çuar asnjëherë ka që mundot pra më, ha. Ka qenë fjala suedishtja Suedishtja Bravo. Sa Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Gocat kanë uh, gjetur një fjalë miq të dashur që mendojnë se ne nuk do ta zbulojmë dot, kështu që janë uh, si thua shumë. Mendimin tonë do e zbuloni. Mm, prehur. Le të shohim nëse ne dhe ju arrini uh, që ta gjejmë së bashku, arrijmë ta gjejmë së bashku këtë fjalë mm -hmm. të gocave. Goca është juve nëse gjeni dërgojeni në 069 20 70 222 069 20 70 222. Për atë që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë për fjalën e gocave, 50 foto në studio. Një eksperiencë fotografike me ë uh, profesioniste profesioniste gjithë tek Art mhm. center këtu në blok, okay? Gati? Gati. Hahet. Jo. Jo. Vishet. Jo. Jo. Është send. Po. Është send. që është i domosdoshëm, një send po i tillë mund të shërbejë edhe për rrobat e tua. Mos është diçka që përdoret për të qepur apo për të shqepur? Jo, jo, jo. jo. Për të Mund ta veshësh edhe tek rrobat këta? Jo, nuk vishet. Atëherë, në një profesion aty, një profesion i caktuar e ka mjet këtë gjën, e ka mjet. E ka mjet pune një profesion i caktuar, por shërben edhe për rrobat. Mm. Për shembull Genci na shkruan se thotë kam shumë problem se gruaja nuk di të përdorë telefonin celular. Oh. Kështu që i them një të problem. Grija të djall telefonin dhe mëso se si ta përdorësh. A kjo po. kjo është një subjekt i po. grindjeve mm. në në shtëpinë e Gencit. Ë uh, Hamdiu ka shkruar thotë gruaja nuk do që burri t'i lërë çorapet kudo. Burri nuk do që gruaja t'i hedhi shumë kripë gjellës. Për këtë thotë zihemi neve në shtëpinë tonë. Tashi Hamdiu e ka kështu valla që i heq çorapet. E i hedh. Edhe hap kishat ose tak, e lëshon kështu tak. Ose Ose edhe kështu, ka edhe kështu, pse kështu i hedh burrë. Jo, ah, më me stil. Kurse Florentina ka shkruar thotë unë mendoj se grindjet fillojnë në fazën kur burri rri jashtë shtëpisë më shumë se ç'duhet. Mm. Ha ha. Hallmë vetë. E dimë që ndejtja e burrit me jashtë shtëpisë më shumë se ç'duhet. Ka një lloj orari. Si fenomen po, dhe femra ato xheloze e bën punën e vet. Varfëria nuk mendoj të jetë shkak për grindje thotë, por uh, xhelozia mund të jetë. Brisi na ka shkruar thotë janë të shumta, por varfëria mund të themi që është njëri ndër faktet kryesore që shkaktojnë grindje në çift. Mhm. Mm -hmm. Kemi dhe Fernandin që thotë vetëm dy, xhelozia dhe varfëria janë ato që hapin probleme. Po, Bravo po, Fernand. Dhe Marko mendon se është ndarja e detyrimeve dhe detyrave të shtëpisë dhe dhe detyrave ka përdorur fjalën obligime, po po them detyrimeve. Po. Mhm. Ë uh, Emi ka shkruar thotë është një luftë e përhershme se kush nga të dy do të dominojë më shumë. Kjo që shkakton grindje në çift? Është edhe kjo. Tashi kuptohet ai që dominon pastaj do japi urdhra tek personi tjetër. Brunida ka shkruar gjatë thotë unë mendoj se më shpesh grinden për ndarjen e përgjegjësive në çift. Le të themi që burri nuk kontribuon mhm. shumë ose kontribuon fare pak në aktivitetet e përditshme me familjet, me pazarin dhe për këtë femrat irritohen për shkak se i bie gjithë barra e shtëpisë Por të mos harrojmë thotë që femra ndërkohë do të shkojë edhe në punë, do të gatuajë, do të merret me fëmijët, shtëpia i ka të gjitha dhe kjo në harkun kohor të 15 orëve dhe të rrish të nesërmen thjesht e ftilluar është thuajse një mision impossible, një urra për të gjitha gratë që kanë aftësinë të menaxhojnë kohën sa më mirë të munden natyrisht duke patur pranë një burrë Të paktën Jozef Zek. Jozef ah. Zek. Po pra, okay. Bravo. Ktu e rregulloj. Jo, ishte tamam. Dhe jemi dakord. Të paktën Jozef Zek. Dhe ka të drejtë. Mirë. Pas pak do kemi pop quizin këtu në klubin e mëngjesit dhe shikojmë nëse do ta fitojë një burrë apo një grua. Miq të dashur deri atëherë do të dëgjojmë nga One Republic. Kjo është Love Runs Out. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Tani e ka fjalën Jeri për njërën nga historitë e saj. E dua t'ju tregoj për një studim dhe ndoshta do të realizohet edhe studimi ku janë bazuar në Britani, sepse çfarë ka ndodhur është në Britani kanë vënë re që fëmijët e vegjël kur qëndrojnë shumë gjatë ulur dhe kjo ndodh përgjithësisht në shkollë, kanë mm. kanë filluar të kenë probleme me shtyllën kurrizore. Dhe çfarë kanë menduar shkencëtarët në Britani, kanë hedhur një platformë të re. Vetëm për shkak se fëmijët rrinë ulur shumë gjatë dhe kjo shkakton probleme. Dhe kjo shkakton probleme me shtrëmbrime ndoshta, po, okay, po, shtrëmbrime edhe që përgjithësisht rrinë si gungaçë, mm -hmm. që nuk e mbajnë trupin drejt. Dhe çfarë po mendohet që të bëhet, të paktën në Britani fillimisht, është që shkencëtarët kanë propozuar që nëpër shkolla ku janë fëmijët e 8 vjeçares, të eksperimentojnë dhe ta provojnë që mos të rrinë ulur gjatë orës të mësimit nëpër banka, në... por të qëndrojnë në këmbë. Dhe kanë vendosur, oh, po. Si neve këtu. Një lloj dënimi. Qëndrojnë po. një, një jo si dënim, sepse jo, do jetë po tavolina. Dhe ideja është që gjatë gjithë kohës ata duhet të qëndrojnë të paktën për një orë mësimi, duhet të të qëndrojnë në këmbë, më pas kur ka pushime midis orës mund të bëjnë një pauzë të qëndrojnë ulur dhe për orën tjetër në vazhdim të jenë sërish në këmbë. Pra ideja është që duhet ta alternojnë, por më gjatë duhet të qëndrojnë në këmbë dhe kjo mendojnë shkencëtarët britanikë do të jetë diçka shumë e mirë sepse fëmijët do t'i detyrojë që të qëndrojnë dhe të mbajnë trupin drejt, dhe nuk do të kenë probleme me shtrembërimin e shtyllës kurrizore. Po do të vënë edhe banka të tjera, kështu që të jenë. Po edhe bankat po. janë speciale që ti të qëndrosh shumë rehat në këmbë. Po. Gjoksi. Po, nuk do jenë aq të ulta sa ti të jesh i detyruar edhe të përthyesh shpinën tënde, por do të jetë në një gjatësi normale që ty të ti të jesh në gjendje të qëndrosh drejt për gjatë gjithë kohës.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 Ka luajmë për një kontroll të plotë eh, mjekësor në spitalin amerikan këtu në kryeqytet dhe Olta e ka gati. Gati. Gati ke Olta? Gati. Çfarë? Kontrollin pra. Ah. Okej, okay, edhe dhe ëm um, të gjitha përgjigjet e sakta nisin me të njëjtën gërm. Nuk po ju them se cila është gërma, më njëjtë tavë. Pak më vështirë. Menjëherë dërgoni katër përgjigjet e sakta në 069 20 70 222 069 20 70 222 nuk janë fare të vështira miq të dashur Kjo është një lojë shpejtësie, prandaj quhet Pop Quiz dhe jo Hard Quiz. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Mund të jetë frazeologjik apo i ilustruar mes shumë të tjerash. Mund të jetë frazeologjik apo i ilustruar mes shumë të tjerash. Mhm. Mm Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Mund të jetë e fërkimit apo e rëndesës. Mhm. Mm mund të jetë e fërkimit apo e rëndesës. Kujdes, tani mund të jetë zbuluar se cila është gërma me cilën fillojnë. Tani është zbuluar. Përgjigjet e sakta. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Sipas shprehjes popullore, Kjo i duhet vënë secilit sipas kokës. Ta. Sipas shprehjes popullore, kjo i duhet vënë secilit prej nesh sipas kokës që kemi. Alright, Dakor. njeri duhet shumë Alright. konfidente. As pak e trazuar, pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. është emri i Kongolit. Dakor. Jo emri i Trëndafilit. Mhm. Mm emri i Kongolit. Shkrimtar. Okej. Okay. Kthehemi mbas pak në Club FM në 100. Dgjoj, a dëgjojmë njërën nga këto këngët këtu Doni? Po, po. Nga po. këto këngët që japun. Dgjojmë nga këto të reja. Atëherë, një nga këto këngët e reja, kjo do të jetë nga Sia miq të dashur. Okay. Quhet Chandelier, Altinit i pëlqen shumë dhe ja ku e dëgjojmë tani për herë të parë në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Vlera e aksioneve të kompanisë Nike ra ditën kur ky yll i basketbollit lajmëroi se do të tërhiqej nga sporti në vitin 1999 dhe bëhet fjalë për Michael Jordan. Bravo, bravo, bravo. bravo. Air Jordan. Njeriu fluturues. E ka gjetur Laerti dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Laerti, ke fituar. Mirë, faleminderit. Do të bëjmë një tjetër pyetje nga sporti ndërkombëtar miq të dashur dhe kjo është e fundit. Orgesa e gjeta. Mirë, uh, atëherë pyetja është kjo. Kur ishte duke zhvilluar sportin e tij, Ky shahist që rishtazi vizitoi Shqipërinë bënte deri në 20 milion dollar në vit. Wow. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të fituar Sipas, uh, unë kam uh, këtu një shkrim nga The Times of London Sipas gazetës The Times of London Ky shuma mujore që arrinte të grumbullonte ky shahist që rishtazi vizitoi Tiranën kur ishte aktiv në sport, arrinte deri në 20 milion dollar në vit. Ka lezet. Goxha. Imagjino se ka qenë, po po, ka qenë edhe goxha vite në treg. Po, e po, vërtet. Ky shahist që rishtazi vizitoi Shqipërinë miq të dashur, bënte deri në 20 milion dollar për vit kur ishte duke zhvilluar ose çfarë quhet. Nëse. Okej, okay, Orgesa, Orgesa, unë dhe Orgesa Ëm um, ishim uh, ishim bashkë pak më parë dhe po dëgjonim këtë këngë nga I Know Pop Song-u. Ëh. Mm -hmm. Dhe nuk e gjenim dot. Se cila ishte kënga? Dhe na kapi ajo. Budallallëku, e ke parasysh budallallëku? Miza. Miza. Na kapi miza, miq të dashur. M'fal, quhet krimbi sa. Krimbi, m'fal. Ëh, uh, krimbi atëherë. Orgesa krimbi im kam përshtypjen që Që doli nga ana tjetër, po. po. E shpoi. Aha. Ne po kërkojmë mm -hmm. titullin. Titullin e kësaj kënge. Kujdes. Mua më kujtua. Unë fillova, unë fillova këtë hyrje këtu pa e mm. pa e ditur, por në një moment papritur qiejt u hapën, Shën Pali u shfaq dhe më tha. Janë ca goca që e këndojnë. Një grup me goca seksi tha. Oh. E dëgjojmë edhe një herë. Nëse janë një grup me goca seksi dihet, një grup ka qenë me vajzat që janë seksi. Jo, jo. E po. Dhe u hap qielli. Dhe u hap qielli dhe tha. Blendi. Atëherë pyetja e parë në pop quiz sot ishte mund të jetë frazeologjik apo i ilustruar Jeri? Fjalor. Fjalor pra, fjalor frazeologjik, fjalor i ilustruar. Pyetja e dytë për ty, Altin, po. mund të jetë e fërkimit Është emri i Kongolit. Fatos. Bravo. Kush është fitues Olta? Fatos. Po. Është Genti. Bravo. 784 i mbaron numri, fiton një kontroll të plot në Spitalin Amerikan. Ne tani kemi Genti. Hakmarrjen e çunave në lojën e Sharadios miq të dashur ndaj vajzave. Kujdes. Ata shijoj pak. Jo, jo. Është send. Jo. Është një gjë që hahet. Jo. Është një koncept. Tani ka një gjë. Mm. Jo, mos themi që, okay, nuk hahet. Po, teknikisht nuk hahet. Pihet. Po. Po pra pihet. Do do do do ta bëni vetë vajza. Pihet goca, pihet. Pyetjen. Ka shije të ëmbël apo pak të thartë? Nuk e mbaj mend, por kam përshtypjen që është diçka midis të ëmblës dhe të thartës. Është e trashë apo e hollë? Është mm, e relativisht. Po, nuk është shumë e trashë. A fillon me b? Jo, nuk fillon me B. Fillon me M. Jo, mi zemër, jo. Jo, jo. jo. Tani është alkolike apo jo alkolike? Jo alkolike. Në fakt Jeri jo alkolike. Faleminderit. Është një pije jo alkolike, por mund të bëhet alkolike. Por mund të bëhet. Mund tani ka ka një gjë nëse nëse dikush bën diçka. Jo. Jo. A nuk është një koktejl. Nuk është një koktejl, goca, jo, kujdes. Mund ta bëjmë në shtëpi një të tillë? Mund ta, jo, mund të bëhet në shtëpi, po, në qoftë se kemi personin e duhur atje që mund ta, vetëm një person i shtëpisë mund ta bëjë. Për shembull, babi nuk e bën dot. Por mund ta bëjë mami. Mami, mami e bën, po. Po jo gjithmonë. Varet, eh, mami ka periudhat e veta kur mund ta bëjë. Po ti ti Jeri për shembull nuk e bën dot. Tmerrshme, ku i shkon mendja këtij njeriu? Ku i shkon mendja? Apo Altini? Në gjom Normal që duhet ta mendoj që ti e këmë Ke pse u lodhe një herë thon U lodha sa më ka dal Aj, A ka një fituas? Fshirësja ishte fjala jonë Fshirësja ishte fjala jonë Fshirësja Vojsava fiton setin me foto nga Art Center Bravo, Fshirësja fshirëse xhamash, tabele ose Dendi po e verifikon ndërkohë. Mhm. Bravo, saktë, saktë, saktë, saktë, saktë. Mirë, do ta mbyllim me një këngë që këtu miq të dashur në klubin e mëngjesit. Mund ta mbyllim me një këngë të vjetër. Po, po, po. Se luajtëm aq shumë këngë të reja sot, saqë u lodhëm. Unë doja një këngë të vjetër tash për kënaqësinë time. Kjo është me me mik si thua, është meqë unë isha këtu 3 orë. Është nga Blues Traveler, quhet Hook. Miq të dashur, me këtë e mbyllim, klubi i mëngjesit sërish ju takon nesër në orën 7. Ju falenderojmë shumë për ndjekjen dhe vëmendjen. Mirupafshim, kalofshi bukur. Ciao. Do Hook.